ויתפלל מרדכי ויאמר גלוי וידוע לפני כיסא כבודך אדון העולם כי לא מגובה ליבי ומרום עיניי עשיתי אשר לא השתחוויתי לעמלקי הזה להמן yeah. כי אם יראתך התגרה טבעו, לבלתי השתחוות לו, כי הראתי מפניך אלוהי העולם לבלתי. תת כבודך לבשר ודם, ולא רציתי להשתחוות לו, זולתי אותך הקודש. כי מי אני אשר לא אשתחווה להמן. al teshuat Yisrael lochech hayiti minal asher beraglo va'afaro asher yidroch ve'ata Eloheinu hatzilem miado ve'yipol bashachat asher kara ve'yilkod bareshet asher taman l'raglei chasidecha ve'yadu ki lo shachachta tashvuah. אשר נשבעת, ולא נתננו בגולה מקוצר ידיך, אשר לא יכולת להושיע. כי אם בחטאינו נמסרנו, ובעוונותינו נגלנו, כי חטאנו לך. ועתה אלוהינו רב להושיעה, הושיענו מידו, כי בהצר לנו אליך, וידיך נברח, להגן בעלינו, ולעמוד בקרב, להילחם לנו בקמים עלינו, וזכור נא כי חלקך אנחנו, כי אז, בהנחילך גויים, ובהפרידך בני אדם נחיינו גורלך, ותיפול עלינו גורל אשר השלכת, להיות סגולים לשמך, ואתה אלוהינו, למה יאמרו צרינו, כי אין לנו אלוה. ויפתחו את פיהם לבלוע את חלקך, ויהללו עצביהם והבליהם, ענה אלוהינו, הושיענו עלינו ויבושו מעצביהם ומהבליהם וישימו יד על פה בראותם את ישועתך אדוני ורחם על עמך ואל נחלתך ואל תסתום פיות מהלליך ומיחדי שמך ערב ובוקר תמיד והפוך אבלנו לששון ולשמחה ונחיה ונהללך על שועתך הטובה הישועה, אשר תושיע אותנו, וכל ישראל יחד צעקו אל אדוני, על דבר הצרה אשר הצרם, והציקם הרע.